50 languages. 8 8เวลาสมา ขอโทษค่ะมาฟกันนากี่โมงแล้วคะกินเน่วเจฮันขอบคุณมากค่ะ बहुत धन्यवाद มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาเอกวจียะैมันเป็นเวลาสองนาฬิกา दो बजे ह นมันเป็นเวลาสามนาฬิกาเ त นวจีेันมันเป็นเวลาสี่นาฬิกา चार बजे हैं। मन पेन वेला हा नलिका पांच बजे हैं। मन पेन वेला हक नलिका छह बजे हैं। มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสัตวเจหันมันเป็นเวลา 8นาฬิกา8วัเจหันมันเป็นเวลา9นาฬิกา9วัเจหันมันเป็นเวลา10นาฬิกา10วัเจหันมันเป็นเวลา11นาฬิกา11วัเจหัน มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา บาราวเจหันหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีเอกมินต์เวชสัตเซกันด์ฮุนเดฮันหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเอกกันเตเวชสัตมิน n u ฮุนเดฮัน หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงอੱ ਕ เਿ ਨ ਵ นเ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹ ੁੰดหัน